مرحبا باللي يجينا اللي الفرحة علينا نشدت تشواق فينا مرحبا بكم مرحبا مرحبا بكم مرحبا مرحبا باللي يجينا اللي الفرحة علينا نشدت تشواق فينا مرحبا بكم مرحبا مرحبا هذا مركزنا ينادي مرحبا بكل الضيوف يوم نادى غير عادي مرحبا فوق الألوف مرحبا فوق الألوف هذا مركزنا ينادي مرحبا بكل الضيوف العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهر كيف الله جل شانه بدون سوى وسلامات سلام do posljednjeg Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Ja يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا illa wa وأنتم muslimun Ovi koji vjerujete, bojite se Allah Đerlešanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, večeras ćemo za Allahu tabarak wa ta'ala pomoć završiti sa našim tumačenjem sure Al-Kahf. Ili tačnije večeras sa 25. predavanjem u kojem ćemo govoriti i gdje smo prijethodno govorili i družili se sa ajetima iz ove kuranske sure. Više puta sam imao priliku da uputim do svog mjesta, pa ću to opet učiniti da kažem, da nam Allah subhanahu wa ta'ala omogući da se na dunjalu što više družimo sa Kur'anom, i sa učenjem, i sa slušanjem, i sa tefsirom, i da nas Allah subhanahu wa ta'ala ne uzme svog dunjaluka dok ne protumačimo cijel Kur'an. Dakle, to bar bude namjer. Meni da ovdje s vama pričam i govorim, a vama da se družite sa i da budete na takvim sjelima. I da je nabraćao čovjek kakav je na Dunjaluku i kakav će e, kakav je na Dunjaluku i u što vrijeme provodi na Dunjaluku na tome će presaliti, na tome će umrijeti. I zato je jedan šeheh šeheh dolazi iz Ujuni sud je bio jedan od bogobojaznih alima, bio veliki alim, bio muftija, alim u kirajetima, Allah subhanahu wa ta'ala je dao i preselio je na namazu, na seđu. Međutim, taj čovjek je jedne prilike rekao jednom svom učeniku, jednom šehu, e, kaže ovaj šeš koji prenosi taj govor, kaže šeh mi je to rekao nasamo. Ne da se sad njim pohvalio, nego mi rekao nasamo kako bi me podstakao na takvo nešto kaže, rekao mi je sine, kaže, ja od kako znam za sebe, ne pamtim, ne pamtim, niti znam da sam namaz ikada klanio osim u džematu. Bilo da sam bio u kući, bilo da sam bio na putu, ne znam namaz osim u džematu, farz namaz. Ne pamtim, se sjećam da sam ikada farz namaz klanjao sam. Pogledajte kakav je bio njegov život, pogledajte kako je pre sebe. I zato čovjek, kakav bude na dunjalu, kakva mu namjera bude, Allah subhanahu wa ta'ala će na takvom dijelu uzeti njegovu dušu. I zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari lijep sršetak. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari lijep sršetak. Jer kao što, pogledajte kako vrijeme ide. Prije nekoliko, što se kaže, mjeseci predavanja smo počeli sa tumačenjem sura Al-Kahf, sada smo došli do kraja sura Al-Kahf. Tako će nam i život proći. Sani sallallahu alaihi wa sallam kaže da je život ovog ummeta, život ljudi ovog ummeta od 60 do 70 godina. 60 do 70 godina. I zato čim se približiš 30-oj, da ne kažem da pređeš koju godinu, znači, gledaj sebe, znači, kako si pošao niza stranu. Gledaj sebe kako si pošao niza stranu. Znači, čovjek ne treba da ima nadu u duh života, treba da se nada, treba da se nada u djela. I da polaže nadu u djela koja će ostvariti za tog svog života. Draga braćo, ostalo nam je četiri ajete iz ove kuranske sure. 107. E, i 108. Uh, 109. i 110. ajet iz ove kuranske sure. U prošlom predavanju, u prošlim predavanjima je bilo govora, nekoliko predavanja smo se zadržali na govoru u kojima Allah subhanahu wa ta'ala, na ajetima u kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori o ljudima čija djela neće biti primljena. I rekli smo da komentatori Kur'ana, spomenuli smo, kažu da se ti ajit odnose na nevjernike, međutim isto tako se odnose na one koji čine djela sa kojima nije došao poslanih sallallahu alaihi wa sallam. Znači ajit obuhvata i novotare. Ajit obuhvata i novotare i djela koja nisu u skladu sa šarijatom poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Nakon tih ajeta Allah subhanahu wa ta'ala ovu kur'ansku suru, draga breću, završava sa ajetima o kojima se govori o vjernicima, o osobinama vjernika. I šta je to što čeka vjernike? I kak su ti vjernici na dunjalku? Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna allazina amanu wa aminu salihati kanat lahum jannatu al-firdaws nusula oni koji budu vjerovali i činili dobra djela ni čekaju džennetske bašte ni čekaju bašte firdausa u kojima će boraviti Allah subhanahu wa ta'ala nam ovdje kaže da vjernicima da vjernike čekaju šta da ju čekaju džennetske bašte međutim na samom početku pogledajte kuranski ajet počinje da nam odmah skreće pažnju. Koga čeka taj džanet? Jel samo one koji vjeruju, a nemaju dijela? Jel samo oni koji imaju dijela, a nemaju vjerovanja? Ne. Nego oni ljudi kod koji se nađu ove dvije stvari. Kod koji se nađe iman, istinski iman u srcu. Istinski iman kod koga se nađe u srcu. I kod koga se takvaluk nađe u srcu kod koga se bogobojaznost nađe u srcu i koji to sprovode u svoju praksu. Znači te dvije osobine. A čovjek koji god dođe sa jednom, a nema druge, on je lažan. Čovjek koji kaže da viruje, a nema djela, on laže. Čovjek koji ima djela, a nema imana u svom srcu, također laže. Jedan i drugi nema ispijen, niti na dnjolk, niti ahiretu. I ljudi koji se prihvate, prihvate se, pokazuju drugima djela, međutim nema vire u srcu. Takav čovjek neće imati ustrajnost, neće zdržati. Međutim, kod koga se nađu ove dvije stvari, čeka. Kanat lahum. Njima pripadaju, njih čekaju. Džennatul firdaus i nuzula. Bašte firdaus. Znači, riječ firdaus, draga braću u Kur'an, se spominje na samo dva mjesta. Spominje se ovdje, u suri Al-Kafi, spominje u suri al-mu'minun u suri vjernici, gdje Allah subhanahu wa ta'ala na početku ove kuranske sure kaže, sura al-mu'minun, govori o osobinama vjernika. I kaže, alladhina jerithuna al-firdaus, oni koji će u nasljedstvo dobiti firdaus. Šta je firdaus? Poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam je protumačio šta je firdaus. Šta je firdaus? Jedan broj mu kaže da riječ firdaus Arapi nisu prije poznavali. Im je bila nepoznata. Međutim, ipak ima među mufesinima koji kaže da je ta riječ bila prisutna kod određenog broja Araba. I da je to značilo bašta ili bašte u kojoj ima svašta. Međutim, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, u hadisu koji je došlo u Bukhari muslimu, kaže Iza sa'altumu Allahe al janna, fas'aluhu al-firdaus. Kad od Allaha tražite jannat, dova mam sens, kad od Allaha tražite jannat, tražite od njega firdaus. Tražite od njega فردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة إركاجة يعني تو ناي وزيشني ديو جنة إتو سردين جنة إودات لإزفرو جنة كريك يعني الله سبحانه وتعالى أكفي تمو كوست ناس أكفي أود خالدين فيها وجود إن شبك سبكي بوت كذا زنادة قد شكا نشتو ليب Kad je svjestan je to lijepo, čovjek pomisli, dobro, koliko će to trajati? Pa Kako što je nešto lijepo? Međutim, to će proći. I zato čovjek, dunjaličke stvari su takve. Čovjek kada razmisli i pogledati, čovjek koji nije oženio, hoće da se oženi, i razmišlja da mu Allah da lijepu djevojku, bogobojaznu djevojku, prije svega lijepu, većina znači, tako hoće. Međutim, zna da će proći. I da će ta žena isto kao i doći vrijeme kada će biti stari. I znači taj, pogledajte, taj užitak za koji se čovjek toliko sprema. Znači on je svjestan da će taj užitak proći. Međutim, hoće li ovaj užitak o kojem na Allah subhanahu wa ta'ala spominje, hoće li on proći? Allah subhanahu wa ta'ala u sljedećem ajatu kaže Halidina fiha, u kojem će vječno biti. Pogledajte, sa dvije kuranske riječi. Koliko će biti? Hoće li biti hiljadu godina? Hoće li biti deset hiljada godina? Stotno hiljada, milion, milion. Koliko će biti? Allah subhanahu wa ta'ala kaže Halidina fiha. Pa dobro, i kada će biti vječno u njemu, možda će neko pomisliti, dobro, na jednom mjestu, a pa da je džanna širo koliko su nebesa i zemlje. Međutim, to uživanje hoće li ikada čovjeku dosaditi? Jer čovjek na dunjaluku, isto tako, kad ima nešto lijepo, pa makar mu to bilo nešto najdraže što do čega može da dođe, ono će šta? Sigurno nekada vam postati dosadno. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala želeći da nam ukaže na ljepotu tog džennata i na uživanje koje će čovjek tamo imati, kaže La yakun anha hivala. Oni nikada neće tražiti zamjenu za to što imaju. Znači, zamislite kolika je ta ljepota i koliki je taj užitak da će čovjek vječno biti u njemu. Međutim, ne samo što će biti vječno. Znači, toliko će to voliti toliko će to želiti, toliko će se u to zaljubiti, toliko će u tome uživati, da nikada neće tražiti šta? Hivala. Da, promjenu. Pogledajte, znači kako Allah subhanahu wa ta'ala nam opisuje ahiret. Kako nam Allah tabaraka wa ta'ala opisuje ahiret. Pogledajte, dva kuranska ajeta. Nekoliko riječi možemo izbrojati vrlo lako i koliko harfova. To je da ga braću ahiret. To je život ahireta. I zato sjetite se i Sirije poslanika alaihi salatu wasalam, da poslanik sallallahu alaihi wasalam kaže Allahu me la ajša illa ajša ahira. Allahu, ne, Allahu dragi nema života osim života ahireta. I zar čovjek kada ovo je samo jedan kuranski ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala govori o ahiretu. Zar može čovjek da ovo, da taj ahiret, zar može da ga poredi sa dunjalukom i sa dunjalučkim mužicima? da ne kažem da dadne prednost dunjaluku nad ovakvim mužicima. I, za, I zato, draga braćo, znači, od druženja sa ovakvim kuranskim, sa ovakvim kuranskim ajetima, dolazi nam do izražaja šta znači veze sa ahiretom. Šta znači da čovjek živi na dunjaluku, međutim kao da je na ahiretu. Normalno, ne, ne smije čovjek da zapostavi dunjalučke obaveze, dunjalučka prava, obaveze koje ima. Međutim, život je život ahireta. A pa zamislite kako onda čovjek kada se druži sa ostalim kuranskim ajetima. Druži, ne samo da prolazi, da ih čita, nego da se druži. I zato zašto je odlika hafiza Kur'ana odlika na drugim ljudima? Ne zato samo što je nešto memorisuo, nego zato što hafiz, kako, kako bi trebalo da bude, zato što se više drugi, druži sa Kur'anom nego drugi ljudi. I zato što je, kao što je došlo govor Selefa, zato što je poznat po svom noćnom namazu dok ljudi spavaju, što je poznat po zbiljnosti, razmišljan tim ajtima dok se ljudi smiju. Ali zašto? Veza, veza sa ajtima. Zato da Allah subhanahu wa ta'ala učini da što više vremena da dunjaluku provedemo razmišljajući i kur'anskim ajtima. La je bavuna, la je bavuna anha hajvala. Nikada neće tražiti. Šta? Nikada neće tražiti zamjenu. I zato, draga braću, znači, sve ovo što se dešava među ljudima, da se ljudi sađaju radi dunjaluka, da ljudi ovu, da ljudi ovu, da ljudi vjeru ostavljaju radi dunjaluka. Zvana, koliko će čovjek na dunjaluku biti? Koliko će čovjek na ovom dunjaluku biti i kakvi su dunjal u žici ovog dunjaluka, neka svak o tome razmisli i neka svak, svak upita za. Zatim sljedeći ajet, Allah subhanahu wa ta'ala, normalno, znači, dokažemo jednu stvar, kao što je spomenuo jedan broj mufesira, znači da vidimo ovdje da dolazi govor o džennetu, vjernicima, a prethodilo je govor u kome? Prethodilo je govor o džahnemu i nevjernicima. I griješnicima. I one koji, znači, koji podrazumijeva obuhvata taj kuranski. Znači, to je adet. To je običaj Kur'ana. Da uvijek kada se govori o jednom, da se spominje drugo. I ne samo to, nego pogledat ćemo, vidit ćemo. Znači, kako i sami početak i završetak sure ima veze. Zato je mudro, znači, poredak kuranskih ajeta, je naredba. Znači nisu oni koji su pisali mushaf, kad su za vrijeme poslanika ali, alaihi salatu wasalam, kad se pisao stavljao mushaf, jer ajeti nisu objavljivani uvijek takvim redoslijedom. Stavljali su, na, stavljali su naredbom od Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno od poslanika sallallahu alaihi wasalam. Sljedeći ajet 109. ajet ove kuranske sure nam govori o Allahovom ilmu. u Allahovom znanju. I koliko je Allahu Đalešanu znanju. A to je kuranski ajet Allah Đalešanu kaže قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا Reci, kada bi more bilo mastilo, kada bi more bilo tinta, da ispišu riječi mog gospodara, da ispišu riječi, da ispišu Allahovo znanje, Kaže, more bi presušilo prije nego što bi se ispisale riječi mog gospodara, to jeste znanje Allah subhanahu wa ta'ala, pa kaže, pa makar kada bi došli još sa jednim takvim morem. U ajetu suri Lukman, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, red, kaže, قل لو كان البحر قل لو كان في الأرض من شجرة أقلام reci كذا بنا na zemlji بيلا stabla كذا pisaljke hm? kada bi sva stabla na A kaže, kada bi sedam mora bile tinte, kaže, ne bi mogle da ispišu Allahovi riječ. To jeste Allah, znači. Znači, koliko je Allah, subhanahu wa ta'ala, znači. Dobro, zašto ovaj kur'anski ajat ulazi ovdje sada? Komentatori Kur'ana mufessiri kažu, to jeste zato što je u ovoj kur'anskoj suri nam došlo dosta informacija. I zato pogledajte, neka svak od nas razmisli Zašto? Odnosno šta je sve došlo u Kur'ansku suru od ilma, od znanja? Znači Allah subhanahu rekli smo na samom početku da je povod objave ove Kur'anske sure bio šta? Da su došli židovi da su pitali poslanika alihi salatu wasalam određene stvari. Iako to je predaj, kao što smo rekli na prvim predaju, da postoji govor u rivajetu koji je došao kod imama Tabari. I da su pitali poslanika sallallahu alihi wasallam o mladićima iz pećine, da su ga pitali o čemu dalje mladići iz pećine po duši i ozul karnejnu. I da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, šta? Da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavijestio. I onda uzmite mimo tog ilma, mimo znanje o tim stvarima, još druge stvari koje su došle, znači koliko je to? I e onda nam Allah subhanahu wa ta'ala sada išareti sa tim, šta? Da sve to što je došlo da je to malo. Da sve to što je došlo od ilma i od znanja da je to malo, koliko je Allah subhanahu wa ta'ala znanje. I također istog razloga, što nije zadaća, da se ukaže da nije zadaća poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da govori o događajima. Da nije zadaća poslanika sallallahu alaihi wa sallam da se govori o događajima. Nego je zadaća poslanika alaihi salatu wa da dođe sa stvarima koji su Iako u Kur'anu, iako u Kur'anu, kao što smo vidjeli, da ima čega, znači da ima govor o priješnjim narodima. Znači došli su, pitali su Zulukarnein, pitali su o duši, pitali su o i tako dalje. Mada postoji mišljenje, znači drugo mišljenje, u kojem se kaže da su došli židovi, Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, i rekli mu kako to da Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže kome smo dali mudrost, dali smo mu mnogo dobra. Međutim, na drugom mjestu Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا Nije vam osim znanja dato malo. Kako kaže? O, kaže se ovako, kaže se ovako. Pa je kao odgovor na to došao, došao ovaj, došao ovaj kuranski ajet. I zato s druge strane, znači ovdje e, također stvar koju čovjek vidi, znači draga braću, čovjek na Dunaluku da bude od najveći, najučenijih ljudi. Ono što ima od znanja, to je malo. Ono što ima od znanja, to je malo. Koliko je Allahu subhanahu wa ta'ala znanja. A kamo li onda da čovjek i nauči tek nešto novo? A čovjek da nauči. Je li cilj to znanje? Je li cilj to znanje? Ili je cilj zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala? Šta je cilj? Što učimo? Šta je cilj da naučimo cijel Kur'an na primjer? Da naučimo Bukhari, muslima, kutubu sita, sve da naučimo. Je li cilj to znanje? Ili je znanje nešto što te dovodi do zadovoljstva Allaha subhanahu wa ta'ala? Ja se sjećam jednog momenta. Prvi ših pred koji sam počeo učiti kirajete, jedan ših iz Damanske, zove se ših Muhammed Šukajri. Jedan čovjek, alem, međutim veoma pobožan, ponizan, zahid. Znači kad vidite tog čovjeka, znači posjećate na sahabe Allahovu poslanike, alaihi salatu wasalam, od ilma i badita. I prvi ders, mislim da je bio prvi ili drugi ders, še je počeo da nam komentariše šatibiju. I ono, znači imaš priliku, čovjek hoće da nauči to. I sjećam se od prvi stvari koje je rekao, jeste da je rekao, kaže ovo, ova knjiga, ovo znanje? Šta je kaže ovo? Šta je ovo? Šta je kaže, šta ćete ovo koristiti ako ne postigneš Allahovo zadovoljstvo? Šta će ovo, kaže, nama koristiti ako čovjek ne postigne Allahovo zadovoljstvo? I zato istim ta stvar, uvijek na početku, svake, svake stvari koje će odavljućemo, učinila me da se toga sjetim. Znači, kakve fajde je da čovjek nauči cijel Kur'an, da nauči toliko hadisa, da nauči ovo, Međutim, ako neće to sprovesti u praksu, ako neće to dovesti do Allahovog subhanahu wa ta'ala zadovoljstva. Zato, draga braću, da čovjek samo razmisli Allahovo zadovoljstvo. Šta je Allahovo zadovoljstvo? Šta je sreće čovjeka na dunjalku? Je li sreća na dunjalku da čovjek ima ovo, da ima ovo dunjalku, da ima ovo dunjaluka? Međutim, zamisli da čovjek razmišlja o tome i da je svjestan da kaže. Da kaže, učinio sam djelo možda je sa tim zadovoljan moj gospodar. Možda je preko tog djela sa mnom zadovoljan moj gospodar. I zato Allah subhanahu wa ta'ala u suri Tawbe kada govori o džennetu, kaže varidvanun min Allahi akbar. Allahovo zadovoljstvo je veće od toga. Allahovo zadovoljstvo je veće od toga. Oni su normalno namisli kao što zabludjele sufije smatraju, pa kažu, robujem Allahu, radi dženneta, niti radi džehennema, nego samo radi Allahove ljubav. I zato radi od harama što rade, misleći da vole Allaha, tabaraka wa ta'ala, ne. Nego ovdje hoće da se ukaže na važnost i veličinu i da je najvažnija stvar za čovjeka na dunjalku Allahom zadovoljstvo. I zato da se kod nas razmisli. Je li zadovoljan sa mnom, moj gospodar? Koliko čovjek o tim stvarima razmišlja? I zato, draga braćo, ne može na ibadetu ustrajati osim čovjek koji o ovim stvarima razmišlja. Možeš otići na saba 20-30 puta. Možemo otići. Možemo otići na ovo. Možemo pokušavati da ustrajemo na ovom ibadu. Međutim, dok u srcu se ne nađe ljubav, dok u glavi se ne nađe razmišljanje ovim stvarima, ne može čovjek drugačije da, da ustraje. Inače će biti šupalj. Znači isto kao drvo, šuplje drvo. Truho drvo. Otiš na njega, stavi, staviš na njega lišća, lijepog cvijeća, međutim truho. Ništa u njim nema. Znači, drugo će vrijeme kada će se sušti, nema šta, nema šta da ga zalijeva. da nas Allah subhanahu wa ta'ala učini od onih sa kojima Allah tabaraka wa ta'ala zadovoljan. I draga braću, 110. ajet ove kuranske sure i posljednji ajet u kojem Allah tabaraka wa ta'ala se obraća poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i kaže mu قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحَدٌ Reci, ja sam čovjek poput vas. Reci, ja sam čovjek, reci o Muhammeda, reci ljudima, ja sam čovjek poput vas. Juha ilaj. Ali mi se objavljuje. Dolazi mi objava. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Ako se nada u susret sa svojim gospodarom, neka čini dobra djela i neka ne čini širk Allahu u ibadetu. Neka čini dobra djela i neka Allahu ne pripisiva nikoga u ibadetu. Normalno ovaj kuranski ajet je kuranski ajet, draga braćo, u koje nam se u stvari spominju neke stvari iz prethodnih ajeta. Prije svega ovdje pogledajte juha ili je, meni se objavljuje. Znači ne može čovjek da dođe do Allahovog zadovoljstva osim sa objavom. I rekli smo, zato Hafiz ibn Kesir, da mu se Allah djelašanu smiluje, komentar ovog ajeta, ponavlja govor o dijelima koja su prihvaćena. A to su koja dijela? Koja su u skladu sa šarijatom i dijela gdje je čovjek šta? Gdje je čovjek šta iskren. O tome je prijethodilo. Prijetho, Aritma gdje smo govorili o novotariji. Je govorila se opasnost novotarije. Vidjeli smo šta znači da čovjek bude iskren i da dijelo bude u skladu sa šarijatom. A također što se ovdje napominje, kul innama ana bešar mislikum. Ja sam čovjek poput vas. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je čovjek koji je po svojoj prirodi čovjek kao i svaki drugi čovjek. Znači, po pitanju ove stvari je u zabudu otišao veliki dio ljudi ili jedan dio ljudi iz ovog umeta. Prije svega, znači, zabludjeli sufija koji smatraju poslanika sallallahu alaihi wa sallam nečim drugim, a ne čovjekom. I zato dolaze i citiraju hadis, hadis koji su lažni, znači jedan najpoznatiji hadisa, hadis koji je lažan, koji je mavdu, jeste da se kaže da prvo što je Allah Đalešanuhu stvorio, jeste bio nur od kojeg je stvoren Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ovaj hadis je lažan, ovaj hadis je šta? Ovaj hadis je mavdu. Nego svojstvo poslanika sallallahu alaihi wa sallam je da je bio obični čovjek. Ono što mu je Allah tebareke wa ta'ala dao, dao mu je putem objave. I o čemu nas je poslanih sallallahu alaihi wa sallam obavijesti, obavijesti nas je radi te objave. I zato držali smo ovdje nekoliko predavanja na temu o događajima koje je poslanih sallallahu alaihi wa sallam nagovijestio. Tako, nagovijestio koji put je nagovijestio putem? Nagovijestio preko objave. Ponovo kažem za nas, od onih koji smatraju, znači neki od njih tu i do te granice da kažu da je poslanih sallallahu alaihi wa sallam znao gajbu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam znao gajib. Što naravno nispravno mišljenje, jer svi ti hadisi u kojima je poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavijestio, obavijestio je samo onoliko koliko ga Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio, to jeste koliko mu je dao, koliko mu je dao od znanja. Međutim, po svojoj prirodi, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je čovjek kao drugi čovjek, kao drugi ljudi, svima što ga Allah tabaraka wa ta'ala odabrao na svim drugim stvarenjima. Što ga je odabrao na svim drugim stvorenjima. I zato čovjek voli poslanika sallallahu alaihi wa sallam, voli poslanika sallallahu alaihi wa sallam, međutim ne pretjeruje kada upitan ta ljubav. Ne pretjeruje u smislu da ne pripisiva poslaniku alaihi sallatu wa sallam svojstva, koja su svojstva Allaha tabaraka wa ta'ala. A pa zato ljudi dolaze i pućuju dovu poslaniku alaihi sallatu wa sallam, traže pomoć poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa onda to odšlo dalje, pa pripisiva njih tako stvari dobri, dobrim ljudima, evlijama, pa dova njima i tako dalje. Znači čovjek kao i drugi čovjek, međutim koji je Allah tabarak wa ta'ala obje, odabra objavom na drugim ljudima. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا pa kaže ko se nada ko se nada ko hoće da se spremi a svi ćemo doći taj moment ko se nada susretu sa svojim gospodarom liqa rabbih znači pogledajte samo ovaj kuranski izraz liqa rabbih susret sa Allahom susret sa Allahom. Znači, draga braću, moment kojeg niko od nas neće izbjeći. Susret sa svojim gospodarom. Fel ja'mel amelen saliha. Neka čini dobra djela. Neka čini dobra djela. Zato čovjek neka uvijek svako, svako dobro djelo koje može da iskoristi, neka da iskoristi. Pa makar ponekad u očima nas to djelo bilo malo djelo. Ali iskoristi priliku da učini što dobro djelo. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا i neka ne čini Allahu neka Allahu ne pripisuje druga u robovanju bi ibadatihi znači ovdje veliki broj salafa je protumačio da se ovdje širk u ovom ajetu odnosi na mali širk da se širk koji je spomenut u ovom ajetu odnosi na mali širk i zato kao što je došlo na disima da je poslanik, kao što su hadisu, muslim imama Ahmeda, Mahmud ibn Labida, radi Allah ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, najviše za što se bojim za vas, jeste, kaže, širk al asgar. Kaže, bojim se malo širka. Pa sahabi rekao še, vome širk al asgar, ja Rasulallah. Šta je to mali širk Allahu poslaniće? Pa poslanik sallallahu alaihi wa sallam reče, ar-rija. Da čovjek radi djela radi nekog drugog. da čovjek radi djela, da ga vidi neko šta, da ga vidi neko drugi, to je rija. I zato poznato nam je, i slušali smo, pogotovo sada kako tumačimo ove metnove djela iz akide, znači da ulema dijeli širk na dvije vrste. Znači mali širk i veliki širk. Širk je pripisivanje Allahu druga. Širk je da ibadet, da ibadet, koji zaslužuje sam Allah, tabarak wa ta'ala, da ga usmiriš nekom drugom, mimo Allah, Allah te barik wa ta'ala. Znači ibadet, nešto što je ibadet. Svejedno da to bilo obaveza, da to bilo musahab, da to bilo pohvalno, nešto što je samo isključivo prema Allahu subhanahu wa ta'ala, ta ibadet ako usmjeriš, nekom drugom učinio si širk. Kao što je, na primjer, doba. Znači, doba je ibadet. I doba se upućuje samo Allahu te barik wa ta'ala, ljudi koji dođu i uputi dovu nekom drugom, ne Allahu tabaraka wa ta'ala, pa makar poslaniku sallallahu alaihi wa sallam učinio širk. I to je veliki širk. Naprimjer, da zakolješ nešto, kao što, naprimjer, pogotovo dosta stvari vezano za sihr, naprimjer, kada dođe sihr baz, to, to su istim dešava, kaže sihr baz, nađi koku i zadavi koku. Znači to se dešava, znači dosta ćete naći u istinu pitanjima, znači prije nekoliko dana sam naišao na fetvu, gdje o, pitalac kaže, kaže otišao sam kod čovjeka ili žene koji tvrdo poznaje ja i kaže naredim da uzmem koliko da je zadavim kaže to sam učinio kako sada da učinim kako da učinim to znači to je klanje koje je učinjeno ili da kažemo kurban da se približi nekom drugom a ne Allahu tabarak wa ta'ala takav čin je usmjeravanje tog ibadeta nekom drugom a ne Allahu tabarak wa ta'ala znači veliki širik je da usmjeriš ibadet nekom drugom a ne Allahu tabarak wa ta'ala dobro mali širik šta je mali širik normalno veliki širk Allah subhanahu wa ta'ala nikada neće oprostiti. I čovjek koji umre sa velikim širkom nije se pokovit će već na salnika jahannama da Allah sačuna. Međutim, šta je mali širk? Mali širk je nešto što vodi u veliki širk. Nešto što vodi čovjeka u veliki širk. Nešto što vodi čovjeka u veliki širk. Jedna od tih vrsti tog malog širka jeste da čovjek čini dijelo da bi ga neko drugi vidio da bi neko drugi rekao vidi mašala kako je dobar, vidi mašala kako klanja, vidi mašala kako daje sadaku, vidi mašala kako daje zekija. To je jedna vrsta, normalno, sad ovo me nećemo govoriti šire, jer smo to govorili posebnim predavanjem gdje smo tumačili, znači velikog širka, malog širka, javnog širka, tajnog širka i tako dalje. Međutim, jedan od tog vidova malog širka jeste rija. Još jednom ponavlja, jeste rija. Da čovjek traži sa svojim djelom, koje je ispravno djelo osnovno, šarijatsko djelo, da traži zadovoljstvo nekog drugog, a ne Allaha tabaraka wa ta'ala. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je to učinio malim širkom. Razlik između malog i velikog širka, što je mali širk grijeh od najvećih grijeha, međutim neće učiniti da onaj koji ga počini da vječno ostane u džahnama. Da nas Allah sačuva od džahnama. I zato, draga braćo, pogledajte ovdje, znači sigurno vam jasno koliko je vezano, kolika je veza između malog širka i iskrenosti kolika je veza između malog širka i iskrenosti. Jer čovjek suprotno rijavu je šta? Iskrenost, ihlas prema Allahu tebareku wa ta'ala. Da čovjek sve što radi, da radi iskreno u ima Allaha tebareku wa ta'ala. I zato pogledajte kako nam ova kur'anska sura završava sa ihlasom. Završava nam sa govorom o iskrenosti prema Allahu tebareku wa ta'ala. Draga, reću jedino što čovjek na ovom dunjalku može spasti, tegoba i dunjalu kaj hrati s ihlas. Jer kada se nađe ihlas i iskrenost prema Allahu tabaraka wa ta'ala, sa druge stvari će doći. Kada je čovjek uistinu iskren prema Allahu tabaraka wa ta'ala, druge stvari će doći. Pa makar čovjek da bude u određenom momentu, kod sebe da nema ilma, da nema znanja. Međutim, iskren hoće Allahu djelašanu zadovoljstvo. Allah tabaraka wa ta'ala će ga putiti. I zato iskrenost prema Allahu tabaraka wa ta'ala je nešto nešto što se može definisati. I zato je na prvo kada je govorio šta je to iskrenost, rekao to je tajna između roba i njegovog gospodara. Da je to tajna između roba i njegovog gospodara subhanahu wa ta'ala. I zato kao što je također došlo hadismo koji zabilež imam Ahmed u svom usnadu, znači na sudnijem danu onim ljudima koji su radili djela radi nekog drugog, a ne radi Allaha, biti rečeno šta? Idi. Idi tome će si tražio da za zadovoljstvo i neka te nagradi. Idi i neka te nagradi. I zato vidite da je ulema, da se Allah Jeršanu smile, uvijek svoje djela započinjala sa stvarima koje kazuju na iskrenost. Sa stvarima koje kazuju na iskrenost. Da to njihovo djelo, ako je iskreno, je to jedan od uslova da djelo bude primljeno. Uvijek ukazivala na važnost iskrenosti. I zato, draga braću, Čovjek bilo koje djelo koje započne mora da razmišlja zbog čega ga započne. Zbog čega hoće da radi ovo? Zbog čega hoće? Hoće li radi hoće li iskreno radi Allah ili hoće radi nečeg drugog? Sve znači, to koliko oni ljudi koji hoće, znači, tra, krene putem traženja ilma. Međutim, krije se tamo mala jedna, mala, mala doza. Da kažem, međutim, kad ja budem to i to, onda ću biti neko i nešto. Allah subhanahu wa ta'ala takvim ljudima neće dati Hajr bere će to životu. Međutim, čovjek koji je iskren, u ima Allah, tabarak wa ta'ala, Allah će mu tvrti na dunjalku na hiratu. I zato još jednom ponavljamo, a to je pogledajte kako nam ova Kur'anska sura završa. Vala išem bi ibadati rabbihi ahada. Neka nikoga ne pripisiva Allah u ibadetu. Normalno, ovdje, draga braćo, uh, iako je ovaj ajet potumačen, vidjet ćete u većini uh, komentara Kur'ana, većina tefsira, većina uleme govori da se ovdje odnosi na mali širk. Međutim, e, ono se odnosi na mali širk, međutim, isto tako, obuhvata i veliki širk. Još priče da obuhvati veliki širk. I zato je ovdje uopšte govor o opasnosti širka. Opasnosti širka i činjenja širka Allahu tabaraka wa ta'ala. I zato, draga braću, to smo napominjali i govorili smo, i zato vas uh, vam kažem, znači, mi smo prošle nedelje počeli sa tumačenjem Kitabu Tauhid, pošto smo završili tri načela. Znači, knjiga u kojoj se govori samo o stvarima koji su vezani za tevhid i širk. I pitanje tevhida i širka je bitna stvar. Šeheh Taqiju Din al-Hilali, jedan veliki ali, kada je najveći uleme ovog vremena, umro je 1987. godine, ali iz Magriba, iz Maroka, i napisao knjigu u četiri toma, znači veliku knjigu, koja se zove Sabilu Rašad fi hedi hajri ibad u kojoj je komentarisao samo kuranske ajete znači uzeo je u toj knjizi da prokomentariše samo kuranske ajete u kojima se govori o tevhidu i širku samo kuranske ajete u kojima se govori šta o tevhidu i širku znači ajete u kojima se govori o važnosti tevhida u kojima se govori o opasnosti širka jedan od tih ajeta jeste ovaj ajet koji protumačio i zato pitanje tevhida i širka I razumijevanje ovog pitanja i podučavanja drugih ovom pitanju nije od pitanja kao što neki kažu da su to nebitna pitanja. Jer da kažu, zar danas ljudi mogu da upadnu u širk? Za čovjek koji kaže la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah može da upadne u širk? Čutim, dok vidimo, znači, mnoge pojave koje su prisutne, koje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam okarakterisao i nazvao i širkom. Jedna od tih stvari, ako ih zapostavljamo, jeste da čovjek čini djelo tražeći zadovoljstvo nekog drugog, a ne Allaha tebareke wa ta'ala. Tražeći zadovoljstvo nekog drugog, a ne Allaha tebareke wa ta'ala. I zato ova stvar, znači, e, samo mogu da kažem, da svak od nas razmislio o toj stvari. Znači, svako djelo koje činim, hoću životu da bude taki. Stavio sam cilj ispred sebe, hoću životu da bude taki. Hoću životu da bude, radi čega to hoćeš? Radi svoje vjere, radi svog dunjavog, radi svog hirata, radi hatura nekog drugog radi zadovoljstva nekog drugog. Znači uvijek čovjek da ovim stvarima razmišlja. I zato pogledajte ovaj kuranski ajet. Pogledajte ovaj kuranski ajet. Da se vratimo ponovo od prvog ajeta kojeg smo večeras protumačili. I da povežemo. Jer se, zašto ovaj ajet dolazi poslije ovog ajeta? To smo desetinama puta rekli. Da je mudro zašto ovaj ajet dolazi poslije ovog ajeta. Redoslijed kuranski ajeta u određenoj kuranskoj suri. I zato pogledajte govor o djenicama. O džennetu o dobrim djelima, o vječnosti, da nikada neće tražiti šta drugu zamjenu. To govoru Allahu subhanahu wa ta'ala znanja. I završava se ta cijelina sa iskrenošću. Da čovjek bude iskren prema Allahu tabaraka wa ta'ala. I zato ne bi večeras puno dužio. Sa govorom ovim kuranski rad. Osim da kažem da, s obzirom da završavamo ovu kuransku suru, da si razmislimo i da vidimo šta smo se koristili od ove kuranske sure koju smo tumačili. Evo 25 predavanja smo se družili. I gledali, i slušali, i uzmali pouke i poruke. Da se vratimo na onu stvar koja se zove Allahu tabarak wa ta'ala zadovoljstvo. Koja se zove Allahu tabarak wa ta'ala zadovoljstvo. Da li smo je slušali? Da naučimo stvari koje će nas dovesti do Allahu tabarak wa ta'ala zadovoljstvo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas spoji i ujedini u džennetu kao što nas je spojio večeras ovdje. I da nas spoji sa našom ulemom i onim od koji smo učili. I e, draga braćo, znači u svem ovome, ne trebamo da ne smijemo, ne trebamo niti smijemo da zaboravimo fadl i vrijednost koju u našim srcima trebaju da imaju ljudi od koji smo učili. Naša ulema. Zato pogledajte koliko ljudi, koliko ulema govori o edabu, o edabu, i zato kao što sam slušao pri nekog dana jednog šeha da kaže, nisam čuo jednostavnije riječi, a da je bolje okarakterisala edab i ponašanje prema onome od koga smo učili, kao što su riječi ovoga šeha, to je da kaže, kaže sin, odnos babe i sina, sin koliko god da uspije u životu, da postane ministar, da postane ovo, da postane ovo. On će ispred svog babe uvijek biti silin. Da je babo, čovjek možda koji ima samo osnovnu školu. Da je silin postao doktor svih doktora. Taj njegov sin ispred svog babe je šta? Je samo silin, ništa drugo. I norm, nakon Allaha tabaraka wa ta'ala, znači, fadl za njegovo postojanje se vraća kome? Vraća s njegovom babi. Tako dakle, isti treba da bude odnos, naš odnos prema našoj ulami, od koji uči. I koji su svoje živote zavjetovali da ovaj umet poduče i da ljude podučavaju. I zato, draga braću, edeb prema ljudima od kojih učimo je stvar koja rezultira veliki hajr i beričet u životu. Jeste li kada čuli za alima, a da ne govori o svojim šehovima i svojoj lami pred kojima je učio, da govori osim uvijek samo lijepo i fino, niste čuli. Što znači s druge strane da oni koji se nisu tako ponašali prema onima od koji su čuli, da nikad nisu postali to što su postali ovi drugi. Zaboravili, zaboravili su. Allah te barak ta'ala, možda su imali više znanja od ovih drugi, međutim Allah te barak ta'ala je dao da su zaboravili. Zbog čega? Zato što nisu imali respekt prema svojim očevima. Kakav je čovjek koji nema respekt prema svom babi? kakav je čovjek koji nema respekt prema onome koji ga je učio. Nikakav. Či znači, stvar je jedna. Pa ovo je uzrok tvog postojanja. Postojanje. Znači može biti i vjernik, i nevjernik, i ovak i onaj. Međutim, onaj koji te učio, on je uzrok čega? On je uzrok čega? Znači tvoje upute, tvog znanja. I zato dolazi toliki respekt. Draga braću. I zato koliko god mi napredovali, nikada ne možemo dostići. Da ređe oni od kojima, od koji smo učili. Koliko god je napredovali, nikada ne možemo dostići da ređe oni od kojima, od koji smo učili. I zato jedna od tih stvari jeste da oni budu prisutni u našim dovama. Da oni budu prisutni u našim dovama i da molimo Allaha tabaraka wa ta'ala da im se smiri. I da ispoji sa nama kao što je kao što smo se mi sada ovdje zajedno družili. da nas Allah spoji i sa onim ljudima koji su nekada bili na ovim prostorima i pozivali Allah tabarak wa ta'ala, možda i nikada i nismo videli. Prije stotinu godina, prije 200 godina. Možda smo čitali o njima. Da su bili ljudi koji su pozivali ljude Allah tabarak wa ta'ala. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala spoji sa svim, svim tim ljudima. Sa poslanicima sallallahu, sallallahu alaihi wa sallam i da nas spoji sa ashabima, dobrim ljudima. Akulu qavli hada, wa astagfirullaha li wa lakum, fa astagfiru. I molim Allah subhanahu wa ta'ala na kraju